นะโม ตัสสะภะคะวะโตภะคะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโตภะคะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะรยะตปะปะมัจจัสสานาแกสัญญโมอัปปมาโตแกธรรมเมตุเอตัมมังกะระนสัมมันตีนาบัดนี ได้ด้อยพวกเราทั้งหลายทุกๆคนแปลว่าเรามีชีวิตแล้วอย่าได้ประมาทว่าข้าจะอายุยืนยาต่อไปนานที่สุดอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดเกิดขึ้นในใจของตน ธรรมดาชีวิตสังขารร่างกายมันมีการเกิดกับการตายเขาเป็นคู่กันอยู่ตลอดไปเมื่อตายแล้วใครจะรับผิดแล้วใรที่เป็นของที่เกิดเหตุสะสมไว้แต่มุ่งเป็นนุษย์ตัวนั้นเองอันว่าสามารถ ก็ต้องไปสู่นรกอันบุญกุศลมากก็ต้องไปสู่สวรรค์อันบุญไม่มากบาปไม่มากอันนั้นแปลว่มาเกิดเป็นมนุษย์ที่แห่งโลกต่อไปเท่านั้นเองอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนะว่า เราต้องการอะไรเกิดมามีชีวิตเราต้องการหาความสุขให้เป็นตัวเจ้าของใครที่ได้ความสุขร่างกายไม่รู้เรื่องไหนใจไม่เป็นผู้ได้รับความสุขได้รับความสุขจะเป็นว่าใจ ไปเนี่ยลูกร่างกายมันไม่รู้จักมีใจนั่นเองได้รับความทุกข์ไปสู่สวรรค์ร่างกายไม่รู้จักอะไรมีใจนั่นเองเป็นรู้จักความสุขความทุกข์ความเกิดเลิดในใทุกอย่างเราเป็นมนุษย์ประเดียวนี้ การร้ายอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรสักอย่างนี่จะเริ่มใจแม่เองเป็นผู้รับรู้อันที่ความสุขทุกข์เย็นร้อนหนาวต่างอัไหนอยู่ในโลกนี้ เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดถามว่า ตัวเราเป็นคนสมหวัง ในการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์นี้เป็นบ่อเกิดแห่งความดีเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วทุกคนผู้ที่อาศัยความชั่วมาทุกคนนั้นเขาต้องชอบถามแต่สิ่งที่จะเป็นความเขาไม่ได้สิ่งก็ในสิ่งที่จะเป็นผล บุคคลผู้ชอบแสวงหาสุขบุคคลนั้นเขาต้องเป็นคนละสิ่งทิ้งความชั่วทำลายทำวาจาทำยันทำวัตถุเข้าของต่อกันในใเขาพยายามให้บุญกุศลเกิดขึ้นแต่เป็นสมบัติของใจ ต้องหนี้จากบ้านตายอันนี้ปุญญาที่สำคัญบุญวันลดวันการตกแต่งเป็นรูปเดียวรูปเดียวดาทันทีตกงมีความสุขความสบายใจร่างกายนี้ติดเีทนาความทุกข์ใจในการที่เป็นเดียวรูปเทวดา เพราะฉะนั้นให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าสาระเล่นมีความสุขในชีวิตของตนให้พิจารณาอยู่เสมอทุกวันตลอดไปอย่าให้ขัามเสืออย่าให้ดื้อหลงอย่าให้งงเมาอย่าให้คิดขึ้นยามคุณเอาไว้คิดอ่านพิจารณาให้ดีว่า เราไปลงหน้าจะตามเหมือนก็เลยติดตามเราปล่อยก็ตามได้วัตถุสิ่งของก็ตามไปในโลกมีสิ่งที่อยู่ในโลกตลอดไปสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นของความฝันสาธิตหลักการตรงนั้นร่างกายอันนี้เหมือนกัน ก็ไม่ต้องการอะไรสักอย่างไม่รู้ภาวะใดๆสักอย่างไม่รู้จะต้องผัสใดๆสักอย่างมีจะทำมีการรู้ทางการไปทาเรื่องาหลักตาเดี๋ยวนี้ใจนั้นจะลักตาอันนี้ตลอดไปความรู้สึกของว่าต้องการใน ใจเป็นเจ้าที่เจ้าการใจเป็นผู้บังคับบัญชาใจเป็นผู้ตกแต่งอยู่เสมอในสาเวลาหลักการนี้เพราะฉะนั้นบุญล้นบาจึงไม่เป็นสมบัติของใจ เมื่อใจนี้ยจะรักษยบุญล้นบานั่นเองติดตามตัวเราไปทุกทุกคน ฉันรู้ของเรามากก็ต้องไปสู่ความสุขขันวาของเรามากก็ต้องไปถึงนรกทันทีนรกไม่มีการเป็นสวรรค์ไันมีการเป็นอยู่ในโลกเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาสมัยไหนไม่ได้มาปราศในโลก สมหวังไหลขึ้นไปพัดแก่ขึ้นตลอดเป็นดิไม่เห็นติดหรอกพระเจ้านิพพานวพรันตทั้งหลายคำสอนที่แจกแสดงก็ต้องขึนไปสู่วรตลอดไปวันเดียวนี้หนาทีของพวกเราในโลกรับทั้งหลายในโลก la lista de los malos, hermanos. Hermanos, mire, yo más que hice el Pakistán, con lo México, lo Cucu, con Caraquispa, บุญกับบาปมันเป็นสมบัติของจิตมันเป็นของจิตต่างบำบำบัดและบุญ ุกข์และความทุกข์เป็นจิตของพวกเราทุกคนตลอดไปจิตของเราเวลนี้ไม่ได้เป็นส่วนถึงตัวแต่เป็นของรู้สึกดีอลู่ในสาระอาการของพวกเราทุกทุกคนอันนี้ให้เราทุกคนจงรักษาให้เด้รับผความดีเราถึงจะมีความสุข เป็นมนุษย์และเป็นสทวดาเปลนไฟเป็นมากกว่ากเราปรามีเกี่ยวกับจึงเป็นชัยชนะจึงความสู้แใจกันจึงไดนสำเร็จมรรคผลเดี๋ยวนี้พวกเราความชนะความรู้ยางกันนี้นะเราต้องเป็นคนความรู้เพิ่มอยู่ตลอดกันไป ความดีนั้นมีน้อยที่สุดหาไม่ได้มีแค่ความโกรธทับถมอยู่ตลอดกันไปในจิตของพวกเราถึงได้ขึ้นชื่อว่านาทีของพวกเราทุกคนมันต้องไปอยู่ในโลกสันมากที่สุดในโลกเนี่ยให้เราทุกคนจงละเว้นเป็นคนที่ไม่ประมาท ในการมีชีวิตของตนได้ถือว่าชีวิตของข้ายังยืดยาวต่อไปตามอำนาจต่อไานั้นทุกคนที่เกิดมาตายยังก็มีตายแก่ก็มีตายเป็นเด็กก็มีตายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นบ่าวก็มีอันนี้ให้เราทุกคนตองพิจารณา อยู่เสมอในัวของเราวันเดียวนี้โัวของเราผ่านมาแล้วหลายปีแล้วจนต้องเป็นระยะเป็นคนวัยเก่หน้าที่ของตนควรเพิ่มความดีอยู่เสมอไม่ขาดในชีวิตของตนวัยว่ามันก็เพิดบุญกุศลสีหห้า มันต้องเพิ่มตุนกุศลเมตตาสัตมามันต้องเพิ่มตุนกุสลให้ติดติดพิจารณาการความเกิดความเกิดความเกิดความตายมันต้องเพิ่มตุญกุสลแห่จิตจิอันนี้ให้เราทั้งหลายที่อ่านว่าชีวิตเดียวนี้เราบริโภคอาหารมันเป็นเครื่องแก้ปวทนา non senso sé Krishna. You don't find my senso sé Krishna. เพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่จนตลอดไปนอนเกินไปก็เป็นทุกข์นั่งเกินไปก็เป็นทุกข์ยืนเกินไปก็เป็นทุกข์เดินเกินไปก็เป็นทุกข์ ทิ้งเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้ทิ้ก็เป็นทุกข์ขาดเกินไปก็เป็นทุกข์ไม่ได้ขาดก็เป็นทุกข์มีแต่เรื่องความทุกข์อยู่ตลอดทุกขังอันิจังตลอดคือการหลักากานี้นี่อยากให้เราทุกคนจงตั้งใจจะเป็นคนออกมาในชีวิตของคนคือลมหายใจเข้าออก มันยังรักษารงกาแข็งอยู่มีนากธรรมะเตือนบพี่น้องสุขาทุกคนจงกงไหวตั้งใจของตนให้เปนิสัยความดีคิดตามใจของตนทุกคนตนของตนจึงเกิดในภพบาปองค์ของเสกจรรสมาธิไปหน้าเราได้เกิด คุณสมบัติบางทีคือบุญกุศลและธรรมะปัญญาและญาณของตนจึงจะเป็นหนทางแห่งความสุขทุกข์พ้นไป การที่เราได้เกิดจ้าในโลกอันนี้แปลว่าใจก็เป็นธรรมรูปก็เป็นธรรมอะไรทุกอย่างเป็นธรรมเป็นความสุขเป็นของจริงแท้ตลอดไป อันนั้นจะแปลว่าการพ้นภัยอันตรายเพรการแต่งกายเพราะฉะนั้นให้เราคนจงตั้งใจของตนอย่าเกียดคัาอย่าห้ามหลบเกินไปอย่าลุกเหลืองหลงงมงายเกินไปในชีวิตของตนจึงเป็นผลประโยชน์ที่ตามตนของตนตลอดไปสิ่งนี้อายุ โกสันวัตโกสีวัตโกยะตวัตโกปะวัตโก